Ադրբեջանի հրադադարի ռեժիմը մեկ շաբաթում խախտել է շուրջ 160 անգամ։ Արցախի նախագահն այցելել է Մարտակերտի եւ Շահումյանի շրջաններ։ Արցախն Ադրբեջանի հետ պատրաստ է առարկայական բանակցությունների, եթե Բաքուն կատարի Վիեննայի եւ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ Հանուն հայ զինվորի հասարակական կազմակերպությունն այցելել է Արցախի զորամասեր։ Վրաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել հայ հրշեջ փրկարարներին։ Ցանրորդ Գորմինասյանը դարձել է ունիվերսիադայի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գոտում նախորդ շաբաթներին հաստատված հարաբերական հանգիստ իրադրությունը պահպանվել է։ Նշված ժամանակահատվածում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 160 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը այդ ընթացքում շարունակել են սահմանված կարգի համաձայն տանել մարտական հերթապահություն եւ դիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրության։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 25-ին այցելել է Մարտակերտի եւ Շահումյանի շրջաններ, տեղում ցանոթացել Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու տարբեր հատվածներին։ Շահումյանի շրջանում նախագահը հրավիրել է խորհրդակցություն մայրուղու շինարարության ավարտական փուլին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի կապակցությամբ, ընդգծելով աշխատանքները բարձր որակով եւ ժամանակին ավարտին հասցնելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանի, Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղին հիմնադրամի ամենամեծ ծրագիրն է։ Սա համայկական հիմնադրամի 25 տարվա գործունեության արդյունքի փայլուն օրինակն է։ Սա ամենամեծ ծրագիրն է, արժեքը շուրջ 17 միլիարդ դրամ, եւ յուրահատուկ է ծրագիրը նաեւ նրանով, որ այս ծրագրում իրոք մասնակցել է ամբողջ հայությունը, թե հեռավոր երկրներում ապրող մեր հարակիցները, թե Արցախի կառավարությունը, թե Հայաստանի կառավարությունը։ Շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարերարներին, լինեն դա Ռուսաստանից, Հայաստանից, Արցախից կամ ցանկացած այլ երկրից, որտեղ ծոր ստացել ենք նորարարություններ։ 25 տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ձեռք բերել փորձ, որի շնորհիվ կարողացանք այս ծրագիրը իրականացնել։ Տևեց մոտ 3 տարի, իրոք շատ բարդ պայմաններում իրականացվող ծրագիր, պետք է նաև նշենք, որ այս ամբողջ շինարարության ընթացքում ճանապարհը գետ 1 օր փակ չի եղել։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Առարկայական բանակցությունները իհարկե կարևոր են, բայց հարցը թե ինչի մասին պետք է խոսենք Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը պատրաստ է առարկայական բանակցություններ սկսել, եթե հայկական կողմն ընդունի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Օգլանդի ընդգծած սկզբունքները նոր չեն։ Նա նշել է, առարկայական բանակցությունների համար անհրաժեշտ է, որ պաշտոնական Բաքուն կատարի Վիեննայի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Օգլանդի ներկայացրած Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին վերաբերող 6 կետերը նորություն չէին։ Անդրադառնալով Հոգլանդի հայտարարություններ անելու համար ընտրված ժամանակին, նա նշել է, որ ամերիկացի համանախագահը հուշեց բոլորին, թե ինչ են այդ պահին քննարկում Պուտինն ու Սարգսյանը Սոչիում։ Քաղ տեխնոլոգը համաձայն այն դիտարկումներին, որ ամերիկացի համանախագահն իր հայտարարությունով ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները չի հեռանում հարավային Կովկասից եւ մասնավորապես Արցախի շուրջ ասելիք ունեն։ Կարծում եմ դա ակնարկ էր, որ ամերիկյան տեսակետը ոչ մինչով չի տարբերվում Ռուսաստանի տեսակետից, երևի թե նաև երրորդ համանախագահ երկրի Ֆրանսիայի տեսակետից։ Ընդամենը դա իմ կարծիքով քաղաքական բավականին նուր նույնիսկ դիվանագիտական տեխնոլոգիա էր, բացի նրանից, որ հուշում է, ինչ որ չափով նաև հասարակական քննարկումների նոր ալիք սկսել, ինչը եւ մենք տեսանք սոցիալական ցանցերում մարդիկ քննարկում տպավորություն, որ ինչ որ նոր պլան է։ Ես կարծում եմ, սա բավականին հետաքրքիր եւ քաղաքական դիվանագիտական հնարքեր։ Նշենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարությունը դատապարտել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, այն բացարձակապես անընդունելի համարելով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպան Ռոբեն Մելիքյանի կարծիքով Արցախի պետականության ձևավորման հիմքում մարդու իրավունքների գաղափարախոսության հարգման սկզբունքն է։ Միևնույն ժամանակ նա նկատել է, թե չի կարող արցանագրել, որ Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտն ամբողջությամբ կայացել է։ Մենք պետք է հիշենք, որ Արցախյան շարժումը մեծապես մարդու իրավունքների շարժում էր։ Սա նշանակում է, որ Արցախի պետականության ձևավորման հիմքում մարդու իրավունքների գաղափարախոսության հարգման սկզբունքն է։ Մյուս կողմից էլ իսկապես կան խնդիրներ, հաշվի առնելով Արցախի ճանաչված չլինելու հանգամանքը, մշտական վտանգը, որ կա։ Սրանք գործոններ են, որոնք հակամայից իրենց ազդեցությունն ունենում են։ Իմ պատկերացմամբ Արցախի պետական քաղաքական համակարգը հասարակությունն ունի մեծ հակվածություն դեպի մարդու իրավունքներ եւ այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են, ասել է Ռոբեն Մելիքյանը։ Հանուն հայ զինվորի ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը ազգ բանակ ծրագրի շրջանակներում այցելել է Արցախի զորամասեր։ Ըստ կազմակերպության նախագահ Դավիթ Թորոսյանի ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել բանակ հասարակություն կապը եւ ընդլայնել անդամների հայրենաճանաչությունը։ Ծրագիրը ներառում է նաև տեղեկատվական անվտանգության մասին զինվորների համար դասընթաց։ Դեպի Արցախ կազմակերպված այցին մասնակցել է կազմակերպության 20 անդամ։ Նրանք օգոստոսի 23-ից 26-ն այցելել են Արցախի տարբեր զորամասեր։ Դավիթ Թորոսյանն ընդգծել է, որ մեկ տարի առաջ այս օրերին է ձևավորվել հանուն հայ զինվորի հասարակական կազմակերպությունը եւ պատահական չէ նաեւ, որ տարեդարձը նշվում է հենց Արցախում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում կայացել է ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Մի քանի օրից Հադրութի շրջանի դպրոցներում կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին։ Անցած 2016-2017 ուսումնական տարում կատարված աշխատանքների ամփոփման եվրոուսումնական տարվան նիստերի շուրջ ավանդական դարձած օգոստոսյան խորհրդատության աշխատանքներին մասնակցում էին հանրապետության գործության գիտության սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, գնահատման քեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը, Ադրուտի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը 2016-2017 ուսումնական տարվա ձեռքբերումների ինչպես նաև դերությունների մասին զեկցող հանդես եկավ կուրսանտ եւ սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Անցած ուսումնական տարում շրջանում գործել է 16 միջնակարգ, 9 հիմնական դպրոցներ, որտեղ ուսուցանել 1187 աշակերտներ։ Միջնակարգ կուրսան аттестат է ստացել 114, իսկ հիմնական կուրսան վկայական 184 շրջանավարտներ։ Ներկայացնելով հանրակրթական դպրոցներում կատարված աշխատանքները, բաժնի վարիչը նշեց, որ այդ աշխատանքներում դեռևս կան թերություններ։ Նախարար Սլավո Ասրյանը շնորհավորեց ներկաներին նոր ուսումնական տարվա եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձի արդյունքում անդրադառնալով արտադրության եւ արտադասարանական աշխատանքներին նախարարը նշեց, որ արդյունքները դեռևս գոհացուցիչ են։ Նա մի շարք առաջարկություններ արեց այդ ուղղությամբ տարող աշխատանքները բարելավելու համար, առանձնապես բնագիտական առարկաների ուղղությամբ։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին Բորժոմում այցելել է հայ հրշեջ փրկարարների ճամբար։ Դուք մեր տղաների հետ պայքարեցիք այս հրդեհի դեմ եւ պայքարեցիք անձնվիրաբար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եղբայրական օգնության համար։ Գնահատում ենք այն, ինչ արել եք դուք։ Հայ հրշեջ փրկարարներին ասել է վարչապետը։ Կվիրիկաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել հայ ժողովրդին, Հայաստանի նախագահին ու վարչապետին։ Թուրք պատմաբան պրոֆեսոր Իբեր Օրթայլն աղմկահարույց հայտարարություն է արել ադրբեջանցիներին ազերի կոչելու ՈՒԽՍՀ մարաշնորդ Իոսիֆ Ստալինի ադրբեջանցիների պատմության կերտման հարցում ունեցած ազդեցության մասին։ Պատմաբանը Ստալինին անգրագետ վրացի է անվանել եւ հայտարարել, որ ազերի եզրույթը հենց Ստալինի հորինածն է, որը սխալ է։ Ազերին ուրիշ է, ադրբեջանցին ուրիշ, ասել է թուրք պատմաբանը։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալիբովը խոսել է առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային նախագահ առաջադրելու մասին։ Դրականորեն են վերաբերվում նախագահական ընտրություններին Մեհրիբան Ալիևայի մասնակցությանը։ Ես պատրաստ եմ նրա տեխնացությանն աջակցել ամեն ինչով, եթե նա առաջադրվի, ես պատրաստ եմ ժողովրդին դիմել նրան նախագահ ընտրելու համար, ասել է Այազ Մութալիբովը։ Անիա ավերակները, որոնք ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում, իրենց վրա են կենտրոնացնում թե մասնագետների, թե զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում ընդգրկվելուց հետո զբոսաշրջիկների թիվն անի կրկնապատկվել է։ Մասնագետների խոսքով անին իսկապես համաշխարհային ժառանգություն է ու մեծ կարևորություն ունի Կարսի եւ շրջակայքի համար, ուստի ծրագրվում է այս վայրը 1-2 տարվա ընթացքում առավել բարեկարգել։ Կրասնոդարում օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով զոհված հայերի ինքնությունը պարզվել է։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատնից հայտնել են, որ նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են հայր ու որդի։ Ավտոբուսում եղել է 41 ուղևոր, որոնցից 16-ը տեղում մահացել է։ 24-ը հոսպիտալացվել Կրասնոդարի հիվանդանոցներ, իսկ 1 քաղաքացի համարվում է անհետ կորած։ Բուլղարական տրուտ բարբերականի թղթակից Դիլիանա Գայթանջիևան ով հոդված էր գրել ադրբեջանական ընկերության իսլամական պետությանը զենք մատակարարելու մասին, աշխատանքից հեռացվել է։ Նրա խոսքով իրեն հարցակնել են Բուլղարիայի ազգային անվտանգության գործակալությունում Սիրիայի նահավեկիչներին զենք տրամադրելու հետ կապված գաղտնի փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Հարցակնությունից հետո նրան հերացրել են Տրուտ բարբերականի աշխատանքից, որի ընթացքում լրագրողը ծրագրում էր շարունակել հետաքննությունը։ Մարզասերների համար Օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն ցանրորդ Գոր Մինասյանը երկամարտի 430 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է ունիվերսիադայի չեմպիոն։ Նա աշխարհի առաջնության բրոնզե, Եվրոպայի առաջնությունների արծաթե, Օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն է։ Փարիզում ընթացող Ազատ ոչի իմշամարտի աշխարհի առաջնությունը մոտենում է ավարտին։ Ազատ ոչի իմշամարտի մրցումային երկրորդ օրը Հայաստանն ունի երկու ներկայացուցիչ։ 74 կիլոգրամ քաշային Գրիգոր Գրիգորյանը 1.16-րդ եզրափակչում կմրցի Ճապոնիան ներկայացնող Սոսուկե Տակատանի հետ։ 97 կիլոգրամ քաշային Գեորգի Կետոևի մրցակիցը 1.16-րդ եզրափակչում կլինի Ֆրանսիան ներկայացնող Մաքսիմ Ռեմի Ժանը